Yeah. Lautaro DJ, Caleb Baby, y Baby, Receta produce, Omega oh, Mea. Estamos haciendo euro como un europeo. Mueve todo eso para abajo, aunque nos miren feo. La guacha están tan atrevida, empieza el fumeteo. Rapa, pa, pa, dale traqueteo. Y estamos haciendo euro como un europeo. empieza el fumeteo. Rapa, pa, pa, pa, pa, dale traqueteo. Dale traqueteo para el suelo hasta que tú te pongas puti. Estamos fumando flores como las de Nupi. Sé que está con la amiga y yo le tiro la ubi Arrancamos 4 y 20 con la moto y Ruby. Abajo, arriba, explota ese todo, me pide perreo. Y yo se lo doy todo. Toda la hueca para piso, piso, piso, piso, piso. Ese culo loco piso, piso, piso, piso No hago lo que él te hizo, Piso, piso, piso, Tú quieres comerme el... Ya estamos haciendo euro como un europeo. Mueve todo eso pa' abajo, aunque nos miren feo. La guacha tan atrevida empieza el fumeteo. Rapa pa pa pa pa. Yeah. Rompe de la cadera, me pide dembow. Que yo la sutileza que le foto. Cuando la pego se me para todo. No con chuco, no sé corazón. Viste, la di que tenía razón. Pusimos otra a hacer reggaetón. Estamos la música de la vivió. Están envidiando porque usted le no. Ah. Yo soy el cantante como Héctor voz, Fíjate que tu guacha no se lava. Te perreo y le gustó. 0800 Calé, tu baby ya llamó. Esto, esto, esto, pa' que lo baile. Pa' que te ponga loca fina y te enrola un bate. en esa gama, mami, bate que bate, yeah. Dale que te meto el chocolate. Ratatata, suena la motora. Ratatata, el auto ajoa Ratatata, suena la pistola. Ratatata, suenan en el Rioba. კალებდი მაზი ბაიბა